Esselamu alaikum. Velikum selam, rahmetullahi ve brekatu. Da iskoristim priliku da vas posalamim. Zaista sam vam emisije slušane. E sad sam vas htjela nešto da pitam kad klanjam na vas, kad završim, prvo donesem salavat na Muhammed Ali Isselama, njegovu porodce, hlibejci, tabine i asabe i proučim fatihu. I bili smo na jednom sjelu, nas nekoliko se stara, pa smo razgovarali o tome, pa nismo sigurni da li to može, da li treba, da li ne treba, jel suvišno, pa da mi to objasnite. Donošenje salavata, Dobro. Alikum salam, rahmetullah, vrekatu. Salavata i fatihe, posle namaza, salavat i fatihu. Eto, Svatili smo pitanje. Džizahumullah, e, hajru, nasene i likum. Da vas Allah Želšanu nagradi, podari vam svaki khair, svako dobro naš večerašnji gost predavač je kompetentan da da odgovor na ovo pitanje. Na kakav način su se sjećale prve generacije umrlih odnosno samog Rasula poslanika Muhameda alihi salam donošenjem salavata da li se donosio salavat na Ehlul eh, Bejt, na eh, prvu generaciju, znači na tabine, Tabiu tabine i one koji slijedi na tom je do sudnjega dana. Odnosno, da li se učila Fatiha? Eh, Sisar Muhammed a.s. jeste putem proučavanja njegova sunneta poslanika a.s. i bilo kada kada dođemo u poziciju da čitamo riječ poslanika alaihi sallatu sallam znači naša je obaveza da kažemo sallallahu alaihi sallam Allahumma sallala Muhammedu ali Muhammed znači salavat na Allahova poslanika Muhammeda i sve njegove sljedbenike u njegove sljedbenike svakako se podrazumavaju i njegovi znači njegov rod ahlul bejt i takav salavat je obaveza od ahlu sunnata znači ahlu sunnatskog učenja je da uvijek se sjećamo salavatu Muhammeda alaihi sallatu wassalam. Allah žele še nam objavi na ređuje pa kaže inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ja ihu ladina amanu sallu alaihi wa sallimu teslima. Zaista meleke, zaista Allah subhanahu wa ta'ala i meleke salavat na poslanika sallallahu alaihi sallam. Taj salavat upravo znači da ga spominju u najboljem kontekstu Muhammeda alaihi sallatu wassalam. I zato mi kažemo Allahumma sallala Muhammed o Allahu, o gospodaru, znači spomeni poslanika sallam sa najljepšim i neka njega spasi salavat od nas. Znači u tome je upravo dova za Muhammed ali sjetu selam da bude spomenu kod stvoritelja Subhanahu wa ta'ala u najljepšem kontekstu jer je on najodabraniji stvorenja koje je djelečeno stvorio. Što se učenje Fatihe? Fatiha nema kontekst sjećanja na umrli. Fatiha je surat, mi sura, sura Al-Quran, sura od Kuranski sura koju učimo u svakom rekati u namazu i koja sadrži u sebi dovu za nas žive ihdina sirat al-mustakim uputi nas na pravi put.